Vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Dale ponte exótica, puti pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como te este jarabe. Yo sé que eres infomana, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Dale ponte exótica, puti pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como te este jarabe. Yo sé que eres infomana, por eso a ti te traje. todos los cachetes te voy a cubrir en la cara. Yo sé que te gusta porque tú eres una mala. Viene con encaje, quiere que le rompa el traje y sabes que me lo para. A mí eres la parada con la que dispara. Nunca tú te agotas, menos me dice para. Ahora dale, dame todo que te voy a comer el todo A mí no te enamores y te doy una chupa de voto. Tu me exploto porque tú me pones loco. Sabes que yo si te mojo te compro todo tu antojo. Cualquiera lo dejo cojo y no será porque lo cojo. por los ojos rojos a verte como un cerrojo. Ja. meterte duro en carne y nada Nunca mal hablado, siempre con cuidado porque han traicionado. Te grabo con el 13 si lo chupé más me queje, Tengo que meterte Vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Dale, ponte exótica, puti pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como te jarabe. Yo sé que eres infomana, por eso no te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Dale, ponte exótica, puti pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como te jarabe. Yo sé que eres infomana, por eso te traje. Vamos a hacer par de guacos, China me tomé un jarraje pa' ti, yo te traje una pila, te mira los ojos como se pane tu pupila, guame Papá despierta despertar la piscina. traje el spray con el teuco y la pelco. a meterte duro y violento. Tu culo se me pega al neve como velcro. Y si salta reclamante, chipetajo para el vuelco. Ya chingarte chulita a lo matón. Ya tu sayón salió sin permiso para el vacilón. cochinaje cuando te busque en la nave. Dale ponte exótica, puti pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como te jarabe. Yo sé que ni fomana, por eso aquí te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busque en la nave. Dale ponte exótica, puti pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como te jarabe. Yo sé que ni fomana, por eso aquí te traje. Locura, mix. Locura.